ra, ra, radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 402 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Trama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell que una setmana més us acosta al bo millor del panorama, del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que fa molts anys que funciona i que arriba avui a l'edició 402 i que tenim moltes ganes d'oferir-vos una edició ben especial, avui especial per la llengua, però el primer que farem serà presentar la gent que ens acompanya avui als estudis. El primer a ser presentat és el nostre reverendo Terreviento Teclas, el nostre estimadíssim <laughs> Ricky. Què passa, guapo? Ei, què tal? Doncs mira, després de dues setmanes de pausa, quasi que m'he hagut de mirar bé les tecles perquè ja no me'n recordava com es feia això, tio. Estem desentrenades, eh? Estem bastant, bastant desentrenats. Sí, sí. Bueno, no passa res, tot, tot ho farem. Molt bé, a la seva banda, una altra que és una nova adquisició que, que, que ve aquí al Pim Pam Pum, que ja no és la primera vegada que, que apareix i que tenia moltes ganes que tornés a estar aquí amb totes vosaltres, és la nostra estimadíssima Elia. Què passa, guapa, com vas? Hola, bona nit. Bona nit, com va això? Molt bé, molt bé. Clar que sí. Amb ganes. I a la seva banda, una altra que és un tiro fijo, una altra que és una enciclopèdia en potes també, com en Mestre Pou de la música combativa, una altra que rebenta els ciments de Can Capablanca amb cada tema zarranga no que tira, des de Sant Jaume a Ses Oliveres, però en denominació d'origen Barberà del Vallès, el nostre estimadíssim Manol Aken. Què passa, guapo? Doncs bé, estic molt content, eh, molt bona tarda, estem aquí de fresqueta, la veritat que hem fet dues setmanes de descans, mm, jo crec que després del 400, eh, bueno, després del 401, vam fer el 401 així pim-pam i, i ja tornem a ser aquí. Igual sí. és l'últim programa de, de l'any, podria de ser. De l'any, molt, sí, probablement. molt probablement. Ser. Però, Però bueno, però després del 2021 arribarà el 2022 i... I, I d'aquí una... real 500. I tant, i tant. I, I una cosa que no canviarà del 2022 és que seguirem fent programes de ràdio, perquè és el que ens engresca fer, perquè és el que ens motiva i perquè, i perquè vosaltres ens escolteu, clar que sí. Si no ens escoltés, si, si no ens escoltés ningú no, no tindria cap mena de sentit. Gràcies per sempre Seri. i també gràcies i una forta abraçada a les companyes que no poden estar avui aquí, a l'Eric, al Pou i a la Noelia, que, que no han pogut venir i que des d'aquí, com sempre, els enviem un, un fort, un fort, una forta abraçada i un fort petonet. I un patinet, si fa falta. I un falta, patinet, també. si fa falta, el que, el que sigui. <laughs> Quanto cabron. Molt bé, per aquelles que encara no sabeu, que ja esperen que sigueu la, la, la immensa mi minoria, el Pim Pam Pum és un programa que avui arriba a l'edició 402 i que barreja estils diferents i que també sempre porta continguts amb temàtiques polítiques i socials barreja estils diferents a nivell musical, des de l'esca passant pel reggae, el punk, el hardcore i, i molts altres, i, i sempre això, sempre les lletres de les cançons volem que, que, que tinguin contingut polític i social perquè és la nostra senya d'identitat i a més a més és un programa que sempre comença amb una dedicatòria i la d'avui diu així el programa d'avui el volem dedicar a la nostra estimada llengua catalana i a totes les entitats que treballen en la seva defensa. Ara és el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el que sentència contra l'ensenyament en llengua catalana. El que sentència el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és que el 25% de l'ensenyament sigui en castellà, quan la realitat és que ja és més que aquest percentatge. És a dir, la sentència obliga a fer una cosa que no és que ja passi, sinó que passa fins i tot en major mesura del que el tribunal exigeix. Però una vegada més, el rarafons de la decisió del tribunal és política. No es tracta de contribuir al millorament de la societat, sinó, en aquest cas, d'anar contra el model d'immersió lingüística i contra la nova llei d'educació. L'anomenada llei CELA, bàsicament perquè la majoria de magistrats de certs tribunals o de certes sales són afins al PP, a Vox, a Ciutadans o a totes tres a la vegada. I també es tracta, és clar, de fer qualsevol cosa que pugui fer mal a la llengua catalana, contra la qual el nacionalisme espanyol sent de sempre un odi desbocat. I com deia l'Ovidi Montlló, hi ha gent a qui no agrada eh, que es parle, s'escriga o es pense en català. És la mateixa gent a qui no li agrada que es parle, s'escriga o es pense. Ha de claro es dar una lengua postergada, opinión perseguida. El en acorralado reduce por lo ánimo. Y no, y no, aquí en policía a manifestarnos por la unidad de vallejo. o ens recobrem en la nostra unitat o serem destruïts com a poble. O ara o mai. Avui buidarem el pub en defensa del català, perquè el més calent és la l'aigüera però de més verdes en maduren. Amb aquest nou atac del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens volen aixafar la guitarra, volen atiar el foc, però no, no permetrem que ens aixequin la camisa, no ens caurà l'ànim als peus, ah, i per nosaltres poden anar-se'n a Campis Traus. Els hi cantarem la canya i els obligarem a amagar el cap sota l'ala, perquè els hi hauria de caure la cara de vergonya. Per molt que vulguin cercar tres peus al gat, per molt que s'hagin begut l'enteniment i ens vulguin donar gat per llebre, els hi donaren carbasses. Sabem quin peu calcen. Estan com un llum, embolicant la troca sense solta ni volta. N'estan fent un gramassa, estirant la corda nit i dia, i pixant fora de test. La veritat és que n'hi ha per llogar-hi cadires. No treu cap a res, totes aquestes imposicions al català, però plou sobre mullat. Han perdut el nord definitivament, han perdut l'oremus. Per nosaltres, que s'hi posin fulles. Posarem el crit al cel tantes vegades com calgui i peti qui peti sabran el pa que hi donen. No ens cauran els anells amb aquells que no giren rodó. Els hi passarem la mà per la cara, aquells que no tenen dos dits de front, ni toquen de peus a terra. Si ens toquen allò que no sona, traurem foc pels queixals i els hi tocarà el rebre. La nostra resposta serà dir-li el nom del porc. Farem mans i mànigues per defensar el català, perquè en això tenim la mà trencada, tenim el cul pelat. Farem pinya i els hi farem una cara nova. Amb oli, això acabarà com el rosari de l'aurora. <laughs> Aquesta ha sigut la, la dedicatòria i a més amb, amb un recull de frases fetes catalanes perquè forma part de la nostra cultura, perquè forma part de, de, del, nostre, del nostre pensament i del nostre sentiment i, i no tenen res a fer perquè seguirem pensant i creient i, i estimant i fent tot allò que ens agrada en català. Quina porrada, Isma, eh? Sí, sí. Com va dir ma mare, diu, amb aquesta recopilació ha quedat clar i català Eh, també és una altra expressió, que se'n vagin a fer punyetes. I tant, i tant. Ben dit. Molt bé, doncs el programa d'avui dedicat a la llengua catalana, amb tota la música evidentment en, en català, com no podia ser d'una altra manera. Està a punt de començar, el més calent és a l'Iguera, com dèiem, i, i la primera a passar per, per al Pim Pam Pum, per aquesta edició 402, és la, és la jefaza, és la Tessa, Su Altesa, aquesta genial femsí valenciana del Musafes, que està rebent tota mena de premis i, i, i galardons i reconeixements per la seva gran tasca a l'hora de reivindicar la, la seva llengua, el català de València. Des del seu LP rural del 2019 us portem una joia que porta com a títol Estima la seva llengua. Qui estima la seva terra qui estima la seva terra és el que estima la vida. els que us estimeu la llengua. I els que s'estimeu la llengua del futur feu garantia. Una mà en l'aire perquè estem al València, una mà en l'aire el aire para que se mal Valencia. Una manela tres voltes rebel, Maria Mercè Marçal. Estic donant-li voltes i no sé per on començar. Parle de la veu d'un poble que es va haver-hi d'escoltar. La nostra llengua és cultura, una cultura a respectar. Construït al llarg del segle, pel poble és nostre. Estima'l i mima'l, contra i s'alcen forces. Nostre és, però hi ha monstres. Usa-la com feia Vicent Andrés Estelles. Una mà en l'aire pa que estima el valencià. Una mà en l'aire, una mà en l'aire, una mà en l'aire pa que estima el valencià, una mà en l'aire i en la tendestral. Una mà en l'aire pa qui estima el valencià, una mà en l'aire i en l'altra un capoll, un capoll que esclata en flora dins la teua mà, una llengua en flor xopant d'aroma a tot el món. Dos i dos són quatre, qui se ho hauria de dir? La nostra llengua és viva, igual ara com ahir. Ningú podrà esborrar-la, que per això estem així, i seguiran parlant-la els fills dels nostres fills. No t'apures, no m'ho jures, sé que vols lluitar. De sang compte, fes recompte, són molts per plegar. Un capoll que esclata en flor a dins la teua mà, una llengua en flor xopant d'aroma a la ciutat. Una mà en l'aire pa qui estima el valencià. Una mà en l'aire, una mà en l'aire. Una mà en l'aire pa qui estima el valencià una mà en l'aire i en la un destral. en amor, el meu rap una rondalla de l'Enric Valor, Fes-ho sense por, no sempre que brilla, darrere hi ha or, no senyor, brilla el valencià quan es canta cor, Jau, Monte el flow com un cavall, valenciana des d'avall, com el tallo tres fan ball. Estime la meua llengua gràcies a qui la fa usar, lluitadora, musafera, és el que veig en el mirall. Una mà en l'aire pa qui estima el valencià una mà en l'aire, una mà en l'aire. Una mà en l'aire per qui estima el valencià una mano en el aire y en la donde estás. Valenciana, con la mare, que em va parir, que em va a salir del Rafakir? Flows tochos com un menir, la mitad de sanglonesa, mon pare va decidir. ja ha que sé que en de fora estima la llengua d'ací i la parla i la guarda, gràcies per usar-la. Cal alçar la veu ben fort fins a la porta on parla, Ho parlava ma abuela i ho parlarà la que guarda. En les meves entranyes esperant que un dia naixca. Una mà en l'aire pa que estima el valencià, una mà en l'aire l'aire, una mà en l'aire, una mà en l'aire pa que estima el valencià, una mà en l'aire i en la tron destral. No estima la seua terra qui no té amor a la vida. Espectacular la, la Tessa, des del Musafes, la jefa, su altesa aquí partint la pana al, al pim-pam-pum, amb, amb aquest pedazo de tema que estima la, se, la seua llengua i bueno, des del rural, des del, del 2019, un dels temes que ja havia sonat, avui molts temes eh, ja, ja hauran sonat perquè, perquè bueno, la veritat és que no hi ha tants de temes que, que reivindiquin l'ús del català o que reivindiquin la llengua, és una de les coses que també volíem posar sobre, sobre la taula. Hi ha moltíssimes bandes de, de moltíssims gèneres catalanes i que ho fan en català, però que s'estan quedant sense, sense l'ecosistema lingüístic que, que utilitzen i que malauradament no, no hi fan res a nivell musical. La Tessa no és l'exemple, precisament, és una de les que més, més fa, però hi ha moltíssimes bandes que no, no citarem, però esperem que tothom que hagi de sentir-se al·ludit o al·ludida s'hi senti, perquè, perquè ens l'estan destrossant i perquè d'això també se n'han de fer lletres i també se n'han de fer cançons perquè des d'aquí les podem difondre. Us encoratgem a fer-ho. I tant, i tant. Mira, jo avui... Eh, Va jo o vas, vas tu? tu vas tu. jo? Doncs eh, avui la veritat és que les cançons que porto són totes en català, no són, no són que parlin per, sobre la llengua o, o no explícitament, però el que sí que algunes he buscat artistes que normalment canten en castellà però que alguna fan en català i per exemple avui per començar porto la Lil Rússia que diria que la majoria són en castellà però en té forces en català i en aquesta ocasió ve acompanyada que ja veureu que diverses cançons de les que porto van amb, amb Col·labora eh, la Lil Rússia ve amb Adala mm. que aquí al Pimpam ens agrada força I tant. també i és una de les últimes cançons que va fer que es diu Affairs Affairs i molt tranquil·leta, molt suau però molt maca a veure si us agrada vaig voler amors i afers la meva set jo no tinc fe vaig voler contra la paret i tot tota ja sempre avui jo no sóc pas i Déu s'endré no vull que em diguis què ha de fer una altra cançó sense dir-me res més verà que el nuba dalt ja no hi és un de diferent. Oh. Cada calada fa fugir un mal, cada matí t'enyoro més, no trobo la mirada al meu davant. Jo vaig voler amors i afers, la meva set, jo no tinc fe. Vaig voler contra que estic bé, vull dir-te que ho tinc clar, que és qüestió de temps, que estaré millor demà, que tinc molt més a fer, vull dir-te que estic sa, tot és qüestió de temps. I ara m'espanto, i els meus mals em canto, Vull expressar el que sento, però sento que m'ho invento intentant posar paraules. Mare, jo només volia treure amors i afers, treure amors i afers. Sutilesa, suavitat, però, però contundència i música combativa, com ha de ser aquí el Pim Pam sí, Pum, la de la Lil Rússia. A més, fent servir paraules molt maques que no s'acostumen a, a utilitzar, no? el, el llenguatge que, que ha fet servir, també per un, per un dia dedicat a la llengua, a la llengua. Com, a, com avui, m'ha semblat molt, molt adient. Que guapa. Molt bé, fantàstica la proposta del mestre Tecles. Obrim foc aquí en aquesta, en aquesta edició d'avui. Ara ara és el torn de, de l'Èlia, que, tira, que tira la seva bala, la seva primera i única bala, em sembla. Sí, sí, és la primera. Uh, jo us porto una banda de... Bueno, són de València, uh, es diu Zo, uh, <clears throat> el tema és la mestra. I bueno, la, la lletra està molt enfocada amb el català, ja ho escoltareu. Catem-la. Bye. dos són quatre, quatre i dos són sis. Escola arreglada i frustrada. No parles ni jugues si no tens permís. La creu, la sotana i la vara. Conjuguem presents imperfectes. Li restem la X al futur. Castrem a les feres al centre, esforço de treball del segle XXI. Hem planificat les conductes. No deixem ja marge per la creació. Dibuixem futurs plens de dubtes, ni somnis, ni jocs, ni improvisació. Infàncies al contenidor, 10 hores al dia, un temps que era or. Esclaus d'un estat opressor, Perdona tu pueblo, senyor. Mare, mare, que jo no vull tornar a resar i callar quan ells mane. Pare, pare, jo volia somiar i volar i allà estar en les ales. Contrabandista de vers clandestins o escampant del verí. Pobles vius i senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és la mà, i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. I en eixe context arriba una mestra rebel, decidida, valenta. La infància en disputa es conquesta, el dictador mor es comenta. Tenebres s'emporta el difunt, canviem els costums, morta l'obediència. Trenquem el rosari, cremem els apunts, davant el futur la innocència. Arriba l'expedient disciplinari, volem que memoritzen l'oració i l'abecedari, horaris estrictes i un pati ben delimitat, centre penitenciari de cristians. Vinguen l'alcalde, la guàrdia, inspectors a defendre l'absurd, a donar-li donar-li lliçons. No van poder, mai no podran, d'aquella mestra, avui som alumnat aventajat. Mare, mare, que jo no vull tornar a resar i callar quan ells mane. Pare, pare, jo volia somiar i volar i allà estar en les ales. Contrabandista de vers clandestins, o escampant del verí. Pobles vius i senders infinits, qui sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és la mà i ara hi ha un poble que brama en un idioma proscrit. òbviament era l'ensenyament només en castellà i dins dels criteris del nacional catolicisme mestres molt jovenets inclús alguns estudiants de magisteri es plantegen que volen una escola diferent a la que ells han viscut i una escola diferent a la que es coneix. Contrabandista de verbs clandestins, escampant el verí, Pobles vius i senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és la mà, i ara hi ha un poble que brama. Contrabandista de verd clandestins, escampant el verí. Pobles vius i senders infinits, quin gust sentir-la parlar. Si del carrer i el corral és l'ama, i ara hi ha un poble que brama en un idioma déu nhi Elia, com te l'has tirat. Espectacular tema Zarrangano de Zoo, un, una de les bandes... Eh... Zoo no, Zo. Zo. Has dit Zo, eh, no? Crec pues, que sí. Doncs pues mal dit, Zo. Molt mal dit. Molt mal dit. Sí, és, és, és un dels Quasi problemes... Quasi sangre que... l'orella, saps? És un dels problemes que tenim, que, que no parlem bé la nostra llengua. No, no, jo també fatal, eh? Però bueno, déu nhi de déu nhi la, el temazo, la mestra de Zo, i, i ben tirada i ben presentada. Llàstima que només portis una, però bueno. Bueno, el ah, primer dia... I tant, i tant. Clar que sí. Molt bé. Doncs uh, després d'aquest de, després tema de, de l'Elia, que, que ha obert foc amb, amb aquest zoo, ara és el, el torn de Manolo, que també acaba aquesta primera ronda, acaba la, la primera ronda d'avui. Amb què, Manolo? Què, què és el que portes, guapo? <clears throat> doncs mireu, jo acabo aquesta primera ronda i començo a ficar música amb una banda mitiquíssima d'escà dels anys 90. Ja escoltareu aquest so tipus escatalà. Són els, els Escatovit, oh. una banda que ha sonat molt poc aquí al, al programa. Vaig mirar i havia sonat un parell de temes. Sí. La veritat que tampoc tenen moltíssims. Aquí l'Isma i jo abans comentàvem que tenim un, un casset dels, dels Escatovit. Run Maxel Run, no? Sí, Run Maxel Run, que surt allà tocar un tio així com corrents, així molt cotrangues. I us porto un tema, hi ha diversos temes que són en, en, en castellà i em sembla que tenen aquest i un altre en, en català i el que us porto avui és Jamaica. Som-hi! som i estava, estava emocionat. Estava emocionat de, de tornar a escoltar Sescato Beat després de tant de temps. Ara... Sí, sí, la veritat que té aquest so que, que recorda tant aquelles que... No? Abans comentàvem amb l'Isma fora de micro que hi ha un... Vaig trobar un, el, per les xarxes un vídeo d'un directe que, que surten a, amb els gazapos i amb la Gran Orquestra Republicana un directe que sona com al cul. Com, ja, ser. ja us podeu com, com havia de ser eh, imaginar. en, en aquell moment amb els mitjans que hi havia. Mm. Bueno, i recorda l'època de A ver què passa i bueno, era la, la Barcelona profunda mm. dels mm. anys 90, podríem dir. Espectacular el Sescatovit, espectacular aquest Jamaica que s'ha tret el mestre Manolo de, de, de la xistera. Brutal, brutal. Escolteu, fem així entre cançó i cançó un petit concurs de, de, de català? Vinga, intentem -ho. A, a, a, a veure si ara ho pronuncio bé. <laughs> Jo, mireu, us vull preguntar... Us, us vaig a fer una pregunta de veure si sabeu una paraula... Us diré la paraula en castellà, a, a veure si sabeu quina és la, la vale. paraula en, en català. Vale. vale? I, I les que ens estan escoltant també podeu jugar. La paraula en concret és espinilla que espinilla és pues, la, la, la, la cama, la part de davant, diguem, això, ah, saps? Això que està dur. L'espinilla... Uh, jo he de dir que xungo, fins eh? avui no havia aconseguit que ningú em digués... Eh, I avui t'ho han dit, eh? Sense... Espera, jo, m'ho ha dit internet. Jo, jo ho sé, eh? Espera. <coughs> eh, Um, a veure... Ara no, no s'assembla en absolut. No, però jo pel, que ja sabeu que sóc futbolero, a casa meva som futboleros i... Hi ha l'espinillera, però... No, però no clar. es diu així, no es diu així. Eh... Um... No sé, me rindo. Us, us puc donar una, a una veure, pista, que és que la, la paraula en català també significa una altra cosa que és, que és com un... és un menjar, bueno, un menjar, una, una espècie. Hòstia. A veure si per aquí... Una espècie. A veure... Um... que... No, no, ara, ara vaig, vaig perdut, No és eh? comí. Eh? <laughs> no és pebre vermell. Eh, hòstia, no? No, no sé, no, no? sé. Doncs la paraula és canyilla. Canyella. canyella. La canyella, canyella branca. Canyella branca. Sí, eh? La canyella és, és l'espinilla. Sí, la canya, també Mira se'n diu. Sí. Té sentit, té sentit. Bueno, Ostres, doncs pues, pues no ho sabia. Fins no ho sabia. aquí aquesta primera part del, del concurs de paraules. N'hi ha més, eh? eh? N'hi ha, ha doncs més, ara... eh? Que guai, que guai. Molt bé, molt bé. M'encanta aquest concurs que, que ha engegat el mestre Manolo. A veure si, si en sabem alguna de, de les moltes que, que ens dirà. I, i continuem Hem començat una... fatal, eh? Sí, no, no, eh, no és fàcil, eh? <laughs> eh el català, Ho de remuntar, això, eh? El català, com deien, Ara... <laughs> edifici. edifici. Edifici. <laughs> Molt bé. Doncs seguim amb més música. Vinga, segona seguim. ronda. Què Mireu, portes, Isma, la mira, segona? Per obrir aquesta ronda us porto un tema que, que es diu Som molts i, i l'única cosa així en, en, en clau no positiva és que, és que Mm, potser també per quan es va fer, que la veritat és que no sé ni quan es va fer, no és massa... Hauria, hauria de, de, de ser molt... Hauria de tenir més en compte el gènere. Vale? Uh mhm. -huh. dit, dit la part no, no positiva, el positiu és que neix amb l'objectiu de reivindicar l'ús de la llengua pròpia per part de tots els mallorquins i mallorquines, i, i també és molt positiu que l'ha composat el que l'ha compost en Javier Vegas, que, que pel nom potser no us sona, però és el cantant de la Gran Orquestra Republicana, que precisament ara, ara en parlàvem. Eh, I a més l'ha musicat la mateixa Gran Orquestra Republicana. A més a més està brillantment interpretat per Maribel Martín, la canija, el hermano L i el propi Javier Vegas. És un temazo que espero que, que us agradi. Gaudiu-la. la por i deixa un costat la vergonya. Comença a xerrar, tot i que sigui una estona. Bon dia, com estàs? Avui fa calor que ja és no importa fer-ho malament. Si vas agafant confiança, digue-li bon dia a la gent. Somriure és paraula d'argent o donar-se de que gran efecte és un repte si fas canvis a tu mateix. Paraules que volen el vent era la gran orquesta republicana amb La Canija, eh, l'Hermano L i, Javi, i Javier Vegas. Aquest, amb aquest temazo són molts per tota la gent de Mallorca. Amunt, clar que sí. Bueno, doncs més música combativa, més segona ronda, més pim-pam-pum. Quina ballaruca, no? bé, ah, no, clar que sí. sí. Estem, estem engrescades per la llengua, clar que sí. No, no, no ens trauran la il·lusió, per molt que vulguin. Mm, tot i que el programa està dedicat a, a la llengua, mmm, potser no vindran totes, les, totes, totes, totes les seccions habituals, però algunes sí. Alguna com, per exemple, aquesta. Som-hi! Obrim la secció Punky Dona! Això mateix, arriba a la secció Dona que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Mercè Segura Lozano, nascuda a Lleida, com jo, el 27 <laughs> d'octubre del 2002. La Mercè és estudiant de música i d'entre les seves aficions destaca la música, per descomptat, la cosmètica i la cuina. La Mercè té la mania de produir temes on no s'ha seguit el metrònom, es veu que això és propi de la gent que toca el teclat el i el sintetitzador, i la Mercè això ho fa a les mil meravelles. No milita a cap lloc, forma part d'un grup de cançó protesta i també procura portar a terme accions o mostrar actituds durant el seu dia a dia que permetin ajudar a millorar la situació social. I és que la ideologia de la Mercè és clarament d'esquerres. En quant a les influències musicals, a la Mercè li agraden els grans grups de ska rock a nivell espanyol i català, també ha rebut influències de la història de la música occidental i li encanta el trap, el ritme man blues, <laughs> i eh, és que abans hem tingut conya amb això, i <laughs> el rap, i el rap anglosaxons. De moment, només ha participat en una banda, a contracorrent, on toca el teclat i el, sintet i el sint, que el sintetitzador. Quan li preguntem pels records del primer concert, recorda que tenia només 14 anys, bastant petita pel panorama, i feia un mes que havia entrat al grup. Feia moltíssim fred, va tocar amb guants per primera i, una, i única vegada a la seva vida i òbviament va sentir nervis, va cometre errors a l'escenari i, i això sí va sentir el sentiment al baixar d'haver fet alguna cosa que li feia sentir-se orgullosa. També el sentiment d'inici, d'iniciar, no? de començar un viatge amb la banda i també amb ella mateixa. Pel que fa als plans de futur, la Mercè vol continuar formant-se i explorant en diversos camps del món de la música i de l'art i poder trobar allò on se senti més còmoda per poder assentar-hi una carrera professional. Ben bé no sap quin paper tindrà a la música ara mateix, quin tipus de compositora o música eh, crearà al futur, si es prendrà seriosament la producció, les classes de cant, que també fa la universitat, surten moltes branques del que fa i encara les està coneixent. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema, com no podria ser d'una altra manera, de contracorrent. Banda lleidatana formada el 2016 que interpreten versions i cançons pròpies on combinen l'esca, el punk, el reggae, el rock per treure en combinació una recepta bastant explosiva. Tenen un repertori ben divers, des de grups com La Gossa Sorda, Auxili, Boicot, Cortatu, passant per imprescindibles com La Raïz, Obrim Pas, Escalariac, entre d'altres. Procuren liar la parda i despertar els veïns i veïnes. A contracorrent són la Mercè, la protagonista d'avui de la secció Punky Dona, el teclat i el cint, eh, l'Edu a la veu, el Ricard al baix, Roger i Andrei a les guitarres, Núria, que també va passar per aquesta mateixa secció del Punky Dona al saxo, Arnau a la bateria i la percussió, i el Lluís al clarinet. Quina tropa, tu. Déu Quina tropa, eh? Des del seu treball L'Espurna del 2019 us portem un tema zarrangano que porta com a títol Dinasties i sona així de bé. Tremenda, tremendíssima, sí, sí, a contracorrent, sí, sí. espectaculars. Moltíssimes gràcies, no? I tant, moltíssimes gràcies a la Mercè i, i com es deia l'altra que també... La Núria. La Núria, que també havia participat a la I secció. I a contracorrent. I, I a contracorrent per la bona música combativa que fan, clar que sí. I ja que estem, ens fiquem una mica amb elles i amb ells. Eh, a contracorrent, heu de treure producte nou, eh? Heu de treure cançons noves perquè, perquè ja ens estem patant bastant el vostre treball, que està guapíssim, però, però volem, en volem més. En volem més, clar que sí. Ja, Molt bé. ja toca, sí. Home, nosaltres bevem d'això, bevem d'aquestes fonts i ens encanta fer-ho. Per tant, demanar-los que, que, ens, que ens abasteixin amb nous temes és, és bo per tothom i per tothom. I tant. Molt bé, doncs després d'aquest temazo de, del mestre Tecles, ara és el torn de, de, del Manolaken, que tira la seva segona bala per acabar ronda. Doncs sí, mireu, avui repetim amb els so. Sí, no sé so, si... So. A, a, a, a, mi em costa, eh? Jo, si no hagués comentat el Ricky, jo hagués dit zo. Zo. zo. i, amb una O. Ah, només. Zo. zo. Que ja ho hem dit de tres vegades, sí. perdoneu, eh? Hem dit zo, hem dit so i hem dit zo. Zo. La, la correcta quina seria? Zo. Zo. És que els de Barberà so, ens costa, eh, això. So, so és el cavall. Jo fa cinc so. anys que he vist que a, a, la noia, però no, no hi ha manera. No, eh? No, no Aquest accent de, de Barberà és difícil de, de treure's. Bueno, Denominació d'origen Denominació d'origen barbarà, sí, sí. Ja, ja ho diem per alguna sí, sí. <laughs> Mireu, us porto un tema extret de, del directe que van fer el 2019, em sembla que va ser al Palau Sant Jordi, aquell macroconcert de, de, de comiat. I vaig ser. Tu, tu, ser. tu vas ser-hi, eh? Sí, amb la Noé. Va ser un bolo, jo no vaig ser-hi, però he vist diversos vídeos que està penjat tot el... Va ser xulo, tot va ser el bolo. Xulo i us he portat el tema Camins, que a més ve amb col·laboració d'Oques Grasses i, i que val molt la pena. Un altre himne. I'm turning on. que es guanya quan es perd Festivalaco. El que... Festivalaco, sí. Així és, Festivalaco el que es va viure amb Jo i, i fora de micro estaven rememorant Festivalacos amb, amb la Polla Records, que la gent del programa hi vam anar en masses i bueno, són festivals d'aquells que no s'obliden. Aquest de Zo, per exemple, n'és un, un bon exemple. Sí, sí, de fet, ja estan venent entrades per un bolo que faran al desembre de, de l'any vinent al Sant Jordi, també. Sí, eh? Sí, ja. que... Mira, el de Zo, aquest que acaba de sonar, era el 10 de desembre Mira. del... Ah, no, ah, no, no, no, 10 de desembre de 2022. Ah, això, això és el que dic jo, el que, que, que venen les entrades. Que ja. És que estava mirant de veure quan era l'anterior i m'ha sortit el, el que deies tu, el nou. Mm -hmm. Doncs què, seguim amb el concurs perquè, Venga, perquè totes les oients oh. sàpiguen que no tenim ni puta idea de... Exactament, exactament. Por, por ahí va la cosa. Mireu, la, la següent paraula que us proposo és gajo. Sabeu un, quan obres una taronja o, sí, o, o més aviat una mandarina, un no? Aquests a Marsella. Mm, sof català no diu el, el, el mateix. És un grill. Un grill de taronja. És, jo jo és, també li he dit algun quasi, cop així. És quasi, però no seria lo correcte. A Aquí veure, el, el company Eric diria... Mm, no. Grall. Grilló. Grilló. Un grilló. Ah. És d'aquestes que, bueno, que igual per algú li diem grill o, o s'ha retallat o així. Hi ha moltes paraules, no? Grilló. Sí, sí, jo també. Sí, sí. Bueno, es confirma la, la teoria. No en tenim ni, ni puta idea de, de, del català. És així, és així. Eh, Bueno, jo quasi l'encerto, perdoneu. tenim, eh? però- tenim molt a aprendre. Si més no, tenim molt a El Riqui és de Lleida i, i aquí guanya. Clar, clar, clar. Ja se sap que a Lleida el català és més profund, evidentment, que És tot més a Barberà del eh? Vallès. <laughs> molt bé, i profuns també arriben els Atupa. Atupa, uh. en Frangera, Adrià Aguilar, Fernando Bosch i Robert Palanca, tres MCs i un DJ de Moncada de l'Horta, Porten un temazo a Matsembla, banda formada també a l'Horta de Nord, al 2008, que fan una combinació musical espectacular de punk rock i, i ska combatiu. Des del seu e LP 4 i barrat del 2013 us portem un tema que no podia deixar de sonar avui aquí, un tema zarangano que porta com a títol Llengua. Llengua. A casa meu el valencià sols el sentia babalar i sí que pots imaginar com el parlava als 13 anys, molt mal. Tot i que sempre n'hi ha la línia, si això no es mama casa la cosa aquesta no avança. A mi és canviant el xip per a parlar en mi, tinc de sempre parla catalana exceptuant si a prop estic. a tot el país, situació de confrontació i qui parla d'independència és qui parla de solucions. I tu, de quin equip de lliga ets? Jo de cap. Estimant aquelles coses a mi no m'han ensenyat perquè el món dels sentiments és manipulable. Espanyol del 2000, tu és és exemple. No em preguntem d'on soc, no tinc cap sentiment de pàtria, però sí de lluita d'un nascut a l'Espanya opressora. Sentiment solidari en la lluita per València, part de la resistència d'una cultura atacada. Les coses que em commouen són els voluntaris de les brigades i Latinoamèrica els revolucionaris, comunistes combatint contra un món injust, les nacions oprimides per culpa dels invasors, les petites victòries, les cançons dels cantautors, el poble unit per a fer caure els traïdors, ma mare contant històries dels treballadors i el meu avi plorant entre recorda't els pitjors criden gràcies quasi estiu fora les cases. Recorren els carrers milers de gent que ballen danses. es majors i professors trobades de colors, mentre que d'un de tots encara ens queden esperances. Gràcies als que lluitaren abans per nosaltres, per establir les bases d'un futur que ens ha de vindre. Gràcies als anònims que la fan servir, gràcies al jovent que em dona forces per seguir. Jo de guitarra son fos groga en quatre barres. Línia de guitar un poble que s'obre i aguanta ben fort com un roure. Això es pot coure, però som incorruptibles. Sabem on anem, tenim un futur a escriure. Els últims a riure serem davant de la burla absurda que una cúpula es va condemnar a suportar. Però estem farts d'aguantar i a poc a poc anem guanyant en els detalls com aquests xavals prenen els concerts d'obrim pa. Teixit social i cultural, treballem pel que altres no van, sempre esquivant amb dignitat els cops que donen els de dalt, assegurant als seus veïnats que el món encara pot canviar. Si primer canviem aquell que de les pillen surt davant, sumant coneixements per parlar-la i perfeccionar. El nexe que ens uneix veure com creix al teu costat, la quantitat de gent que decideix alçar les mans, i junts i juntes comprometre's per el valencià. Si al poble vius el meu lluitar, el sent cridar per defensar la llengua que sempre has estimat. Han intentat fer-la oblidar trepitjat del de castellanismes, mecanismes com la diglòsia han funcionat. A la ciutat serà més difícil d'escoltar els seus propis parlants sense sentint com exiliats. Sense educació no hi ha llengües, sense conversar no hi ha llengües, així sols som febles, sense la unitat no hi ha llengües. Defensem la nostra parla, oblidem les diferències. Se'ns mengen de fora si no estem junts, no és just Cantant sacs d'història els de fora ara ens poden. Va sobreviure Franco i a Felip Quindi perquè perder el temps en discusiones que no n'importen. La transición ens va separar, ser, estan equivocats, pero no se s'han d'oblidar que continuen sent germans. y a un enemigo muy bien gran que calen derrocar. Y gran part d'ells allotja la nostra mentalitat. És una lengua que em fa de motivación. és que és la lengua per la qual en cada cançó, perquè mai desaparega i mai dicen de gaudir, perquè mai siga oblidada, no pueden consentir tu si veus ciberplanes, expressió als nostres carrers. Si vull respecte per qui defensa la llengua que emprens, si tatxen de guarro catalo, fui no sé de què més. Mitjans de comunicació es manipulen la mar de bé. Hi ha molta mallarega, resistim al carrer, defensem la parella. Un pis que ja no puga més, a mi m'han ensenyat que lluitem pel que volem. Combatre per un ideal i per la teva gent. Respira i mira teu voltant que no estàs sol. L'escena creix, la llengua resisteix a tots els cops. Gràcies a tots que varen ser pioners de la cançó. Gràcies a aquells que lluitarem per un futur millor millor que al poble viu se'l veu lluitar, se'l sent cridar per defensar la llengua que sempre ha estimat. Quan した Ara sí, autèntic himne per la llengua catalana, el que van treure els Atupa eh, amb Et sembla, espectacular aquest llengua, des del Quatibarrat del 2013, una, una joia que no podia faltar en un programa com el d'avui. Més música combativa, eh, més, més edició 402 del Pim Pam Pum. Seguiu a Radio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, música de trinxera, periodistes dissidents. Ara, ara, ara. Jo et segueixo el fil d'una manera bastant espectacular, perquè tu has portat els Atupa amb col·labora dels Et Sembla, jo ara porto els Et Sembla amb col·laboració de Trrr. La Vera i Bàrbara de Mafalda. Yeah! Home, ja... Replant el clau. Sí. I, i això, i he triat la cançó eh, Clara nit. Olé. Fum-li. És a cada moment quan tens l'oportunitat de no contribuir i fer un pas al costat. És a cada moment i el temps se t'està acabant. Qui voldrà ser pressa o alliberat? Tu tries! saber tastar todos tus privilegios que en nostre fal. hasta hasta tu vías de se si no tocar y ya que coherent no queda así la ignorancia cal que aprendes a renunciar. A estas alturas ya debo haber chapar la boca alguna dona la hace hasta hasta pues en perder a mantener la tancada y sabes que ya de ser que que embrute la batalla cal que estés en un costado patriarcat. Sigues, sigues valent mentre et fique la gasa i ara més de fer tota la merda que et passa i tens el sentiment esquinçat. Yeah. A aquestes altures ja deu saber odiar, t'obliguen a lluir i sa masculinitat. Agafa un bon amic i dona llum més a la boca i trenca amb l'homofòbia que et domina i t'apressona i sent, i sent tot fins el final. Traïdo sense frens ser votar, trenquem amb qui vam ser, per construir amb les un nou temps, sent sincer. Amb nosaltres per canviar, ser dubtat, trenqueu en qui vau ser per construir amb les runes un nou mare meua! Espectacular, també, eh? Et sembla, amb la col·labora de Mafalda, de les dues veus de, de Mafalda, pues no podia... No... no podia no ser-hi avui. Exacte, i no podia sonar així de, de guapo. Brutal, la veritat és que espectacular la proposta, una més de les que porta el mestre Tecles, que, que s'està sortint avui. Avui ja ens ha dit quan ha entrat que anava, anava, anava calentó, anava, anava a tope, i, i la veritat és que... Bueno, tots, eh? Tema rere tema... Jo crec que tots ens estem quedant bastant a, a Agustirrinint. Bueno, feia, feia dues setmanes que no fèiem programa i això també ha facilitat les coses. Sí. Molt sí, bé. Sí, sí. Després del mestre Manolo, continuem amb més pim-pam-pum, continuem amb més música combativa. Després, Després del mestre, mestre Ricky, Ricky, arriba el Manolo. Estem amb la confusió de noms avui, sí, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. No, no se m'està donant. <laughs> Clar, hem dit això, però eren uns comentaris que hem fet fora de micro. Efectivament. Que, que no ho sabeu, les que no esteu aquí. Que m'estic liant amb els noms, però no, sí. no nada. Bueno, eh, ja acabem amb la, amb la ballaruca aquesta que portem avui, no? O què? Jo, jo ja, encara ja no del tot. Però... No, no del tot? Bueno. L'Isma avui no, va, no res, no anirà una, a partir d'ara intueixo que anirà una mica remolc. Sí, però... sí. <laughs> Vale, podria ser, podria però ser. ens en sortirem. Ja veurem, ja I veurem. Tant, i tant. Mireu tot, tot anirà regulint. Sí. El més calent és a l'aigüera. <laughs> I tant. Doncs mireu, jo us porto un grup que es diu Una altra realitat, que em sembla que l'Isma va portar un dia un tema d'aquest grup. Sí, o, o jo, em sona, o tu, a mi em sona. De un dels dos. Mm. I Pot ser que un... facin anar sigles, UAR? UAR, sí. Vale, vale, UAR, vale. una altra realitat. I és un... Digues, digues. No, que ho, ho reconeixia més per les sigles. Sí. Sí, vale, sí. vale, vale, ara, ara, ara sé de qui parles, molt bé. No he trobat gaire informació d'aquesta penya, són, són de l'Alt Penedès i de fet per lo que he buscat al Mega qui, qui, qui els portessin l'altra vegada tampoc va trobar gaire info perquè també diuen són de l'Alpenedès llavors tenim això i tenim que és una banda de rap metal hardcore d'aquella zona eh, són veïnes meves i us porto un tema que es diu Explota Enxufa-la! estàvem aquí buscant a veure qui havia portat el tema i no, no. Jo aposto perquè els vaig portar jo, però també podria ser l'Isma perquè fa molt temps que havien sonat, havien sonat al programa 35 i 43 que ho he mirat abans. Déu-n'hi-do, si ha, sí. si han passat dies. Sí, sí. Ha passat pues, més d'una dècada. <laughs> bueno, com per en recordar-se qui la va sí. portar. Saps? Ves a saber on érem. Potser va ser el mestre Pollastre i no, però el pollastre sí que no apuntava això de... No. No, no. no, no. Bueno. A pèl. Molt bé, doncs després d'aquest tema zarrangano d'una altra realitat que ha tirat el mestre Mano Laken... Sí, sí, que com dèiem sonava una mica Defcon 2, sí? subversa, tot aquest rotllo sí. així, rap sí. metal, rap hardcore prou interessant. Prou interessant, ben guapa. Un, un nou gènere que no havia passat encara en aquesta mhm. edició, mm -hmm. però que el mestre Manolo ens apunta de manera brillant, com sempre. Mm -hmm. Ara és... Sí. Ara és el moment d'una altra paraula. Ara, ara, ara. Vinga. Ara que parlàvem de coses interessants. tira la La d'abans ha sigut fàcil. Va, que jo estic picadíssim, eh? Vinga, vinga, vinga. La paraula següent és... Atenció que és juguesca. <clears throat> Azabache. Pues no, sé, no sé ni lo que és en castellà. Azabache <laughs> és, és com el... és un color, és... El, lo que es posa a les sabates... No, no allò seria betún, no? <laughs> Sí. No sabeu el que és en, en castellà? No, si, Crec que si, no. si no passem a un altre que, que, que no. sí que sapigueu en, en, en Va, castellà. passa amb un altre. Passem sí. un altre? Sí, passa la cabra. Aquesta en català Passa era... la cabra. <laughs> Azabache en català és atzabeja. Atzabeja. Atzabeja. Pues no sabia el Va. que era azabache ni, ni bueno, tampoc. En passem a una altra. La següent és ganzúa. Sabeu el que és una ganzúa? Això sí. Això sí. Les que hem estat a Ocupes i així sabem el que és. Tu, Isma, ho saps? És una palanca, imagino, no? no. Sí, ah. bueno, és una eina que es fa servir per obrir panys. Vale? Ah, sí, ah, vale, és eh, allò que fa... Aquell ferret, que és vale. com, sí. com, un, com un pal de fer ganxa, sí. que té sí, sí, sí, la punta sí. així com... Sí, sí. Finet, sí, sí, sí. sí vale, sí. vale, ara, ara, ara sí, una ganzúa. Ganzúa, en català. Cabron que ets, eh? Tu te les has buscat, eh? <laughs> Joder. Um... Ni idea, eh? La veritat és que ni, ni fucking idea. Mm, mm, vale, me rindo. No? Sí? En català es diu rossinyol. Ah, veus, ho hauria pogut saber, però rossinyol. ho havia sentit en alguna vegada. Sí, sí. Però això és un ocell també, no? Sí. També és un ocell i també és Santiago Ro Rossinyol. I una <laughs> persona. I una persona. <laughs> <laughs> però sí, sí, sí, sí ho, ho havia sentit. Sí, sí. De fet, mira, us, us explicaré una anècdota interessant que segur que si estigués l'Eric l'explicaria ell, i és que Bauma, el, el projecte on jo treballo, el, fa, el col·lectiu fa, fa, fa uns anys, quan estàvem buscant nom, vam dir, ens, ens diem Ganzúa. I l'Eric no <laughs> estava en aquella reunió, va arribar més tard. I quan va arribar li vam dir, Eric, ja tenim nom, ja tenim nom ens diem Ganzúa. I va dir, però què dieu, penya Ganzúa, però això què és? Això és en castellà, no sé què. I llavors va buscar la paraula en català i va dir Rossinyol. I vam dir, no. No. <laughs> Eso sí que no. El I llavors... col·lectiu Rossinyol. <laughs> Així com, com anècdota en relació a la paraula, i fins aquí el concurs. Fins eh, aquí el eh, concurs. <laughs> Seguirem amb més música combativa. S'ha acabat, ja... acabat del tot i alguna, o alguna paraula més? Alguna més pregunta més? En, en, aquesta alguna... ronda que, que, que queda intentaré fer alguna més. Bé, bé, m'agrada, m'agrada. M'agrada aquest concurs. Què, Isma, ara vas tu amb la teva tercera, no? Ara vaig jo amb la meva quarta. Ah, quarta, que, obrim, és veritat, sí, que avui anem obrim, obrim ronda. Sí, a més, eh, ha anat bé tota aquesta, tota aquesta conversa que hem tingut tan interessant amb, amb el Manolo i la, i la i la paraula maleïda, podríem dir. el rossinyolet. Per canviar, per canviar de registre, perquè jo sí, encara estava per la Ballaruca, però us porto un temazo. Us porto un temazo. Us porto, de fet, El Temazo. És un temazo d'Oprimits, de, de, banda d'escapung mallorquina formada el 1999, amb l'Adrià a la bateria, l'Antoni a la veu i a la guitarra, el Rafel al baix, el Pedro a la guitarra, el Miquel Mas a la trompeta, el Miquel Badell al trombó, el Biel a l'altre trombó, i en Joan els teclats i a l'acordió i al guitarró. Són un munt de gent que fan un munt de coses. Des del seu LP endavant del 2013 és una cançó que dedico molt especialment a la meva estimadíssima ah, Noelia, ara. que de fet ja l'havia portat en, en una altra edició del Pim Pam Pum. He de tirar la cunya del... podries fer-ho, podries fer-ho. No, no cal, avui no cal, avui no cal. És, una, és, una, és un tema extret del seu LP endavant del, del 2013 i és un temazo que porta com a títol Corre Llengua. micromoviment. moviment. agents d'un país que és diferent, defensam el que és nostre, 一家否了。 Oprimits, corre llengua, dedicadíssima a la Noe, que sempre li dedico una cançó i li envio un fort petonet. Bueno, no sé vosaltres, jo l'he gaudit com marrano en un xarco, sí, bueno, com, com sí, si no hi hagués un demà. Temacle, temacle. Era himne total, això. Eh? Sí, avui no podia faltar, programa dedicat a la llengua, al Corre Llengua, una de les iniciatives més ben parides eh, per part de la gent de la Calda, la coordinadora d'associacions per la llengua, que, que a tants pobles i ciutats eh, és i ha sigut un referent, i bueno, que, no, que no pari mai aquest corre llengua, clar que sí. Més música combativa, més edició 402, més quarta ronda. Eh, això comença a fer una mica de baixada, però, però encara el més calent és a la Higuera, com dèiem abans. Sant Celoni és cap allà a Girona, no? Sí. Pues cap sí. allà a Manvall i us porto els Apart, que ja havien sonat aquí el Pim Pam Pum el seu primer disc que van treure el 2011, ja fa, ja fa la tira, havien sonat tres o quatre cançons d'aquell disc, i, i no sabia que n'havien tret un segon al cap de 3 anys, el 2014, i des de llavors silenci, o sigui... També és una banda com abans, no sé quina dèiem que, hosti, hauria molat que haguessin seguit perquè... A tupa. La pen... A tupa, exacte. A... Sí. Pues ara us porto els a part i extret del seu disc del 2014 ningú va dir res de ser perfecte, que com el pim-pam-pum, que ningú va dir en cap moment que això hagués de ser perfecte ni, i, ni, i ho seguim a, a, a ni, Ni ho volem, no? No, no. Bueno, o, o ja és per, així mateix és perfecte, perfectament imperfecte. Exactament. Deixeu-me <laughs> deixeu amb les meves equivocacions, no?, que deia aquell. Ai, ai. Doncs això, d'aquest disc Ningú va dir res de ser perfecte del 2014, us porto una cançó de part que es diu Incert. Incert. Bueno, bueno, bueno, has, has pujat bastant més que jo, en sí, realitat. Sí, jo anava ja en musical... consonància amb el Manolo. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. I, bueno. i d'aquí cap amunt, eh? Crec que això ja no té aturador. Esperem que sí. jo crec que sí, que ja no que ja no hi ha manera de parar això. I tant, i tant. Som, som imparables. Si, si ens aixequem cada dia i, i lluitem per la llengua, som ben imparables. ben d'hora. Ai, ai, Molt bé, més música combativa, però també més seccions. Sí, ara tirem la secció de llibres combatius. Sí. sí. Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del fútbol y no sirva para hacerse pajas. Le burro, le burro, le burro, le. Mireu, avui us portem un llibre que està, està calent encara, em va arribar ahir al, al, al taller. Eh, el llibre que us porto avui és un, és un conte, que no, no sé si us hem portat gaires o fins i tot cap, Eh, el que us portem avui es diu I es va fer la llum, una història sobre la infància i pobresa energètica. Eh, és un conte preciós, il·lustrat per la, per la nostra amiga Ivonne Navarro i editat per Polen Edicions i, i també per, eh, amb la col·laboració d'Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyeria Sense Fronteres. És un conte que parla, i, i més ara que ja comença el fred, que fa un parell de dies que arriba l'hivern, trobo que és molt interessant presentar-lo avui, bueno, que parla una mica pues, d'això, no? com de la normalitat que tenim en les nostres vides d'arribar a casa, encendre el llum o, o obrir l'aixeta i que surti aigua no? i que tot passi amb, amb normalitat, però hi ha tota una sèrie de persones que no, que no, bueno, que no accedeixen a aquests recursos perquè, bueno, doncs perquè els, els grans poders, eh, l'Estat, les companyies, fan que això no sigui així. No? I, i és una història bueno, doncs d'unes criatures que van a, a l'escola i llavors venen els de la... Els de la mm, els de l'Aliança contra la Pobresa Energètica i els, els expliquen una mica de què va el tema. No? I llavors hi ha, hi ha algunes que quan arriben a casa pues, li diuen a les seves famílies hòstia, que ens han explicat això al col·le i que i que no ens passa només a, a nosaltres, que hi ha altres no, persones no. que li passen, hi ha, hi ha unes persones que, que s'ajunten i que s'organitzen per, per lluitar juntes contra, contra això i llavors bueno, fan un procés d'explicar-ho a les famílies i al final pues, les famílies s'animen a anar a una assemblea de, de la de l'aliança aquesta, no? I, i, i llavors totes juntes pues, fan una manifestació i, i reivindiquen això, no? Vull dir, algú tan bàsic com és escalfar-nos a l'hivern o, o poder-nos dutxar o no? com, bueno, algú que són béns naturals col·lectius que hauríem de, de, de tenir totes, no? I això està molt increïblement il·lustrat per la, per la Ivonne, és el seu primer el seu primer conte, el seu primer llibre il·lustrat i des d'aquí et, et felicitem i bon, per la, per la feina feta i també per la feina Quin, que... Quin estil més característic sí. que té. Sí, Veus és, un dibuix i dius això és de la... És això seu, de Ibon, és seu total. I bueno, també felicitar pues, a, les de, a les companyes de l'Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyeria Sense Fronteres que han ficat allà la seva mà per, juntament amb amb les persones que, que, que pateixen Eh, això, no? com aquesta falta de, de recursos eh, que han col·laborat eh, directament per, per crear aquest text i, i, i aquest conte i, i que està basat una mica pues, també amb l'experiència de, la, de la canyada real que, que a l'octubre del 2021 que fa res, portaven un any sense llum i que és una gent molt valenta que està allà sense, sense llum a, a les afores de, de Madrid esperant a veure què eh, Mala meva. I, bueno, com ja sabeu, la senyoreta Ayuso no, no li preocupa això, li preocupen unes altres coses, unes altres merdes. I res, des d'aquí us animem a aconseguir aquest llibre que, com sempre diem, el podeu trobar a les llibreries de confiança, les llibreries que ens agraden. Eh, I es va fer la llum, editat per Polen Edicions, aquestes companyes que fan ecoedició. I res, eh, poca cosa, la resta us animo a que Poca cosa o, o molta, perquè si, si em permets Manolo, o sigui, és la primera vegada que, que en la secció llibres combatius eh, fem un llibre per canalla, crec. Sí, Sí, sí. Que sempre, sem o sigui, totes les propostes que, que portes tu i porta l'Eric són espectaculars, però, però sempre va cap a un, cap a un públic adult, podríem sí, dir, que sí, està la, molt bé. Eh? La veritat que hem portat altres estils, tipus novel·la gràfica, però és, és una novel·la gràfica per adultes. Així, així. Per, per penya petitona... És, sí, és... la veritat que és interessant i que, i que Polen en concret té una línia de, de, de contes amb temàtiques socials, com per exemple un conte que van fer de la pa, que ara no me'n recordo, però que també pues, explica a les criatures una mica en què consisteix això de la pa i, en què, i per què hi ha persones que tenen, que, que tenen dret a tenir un habitatge i unes altres que no, no? I, i en què consisteixen els, els desnonaments i així. I la veritat que és una línia molt interessant per treballar amb, amb, amb canalla una mica més gran, vull dir, no sé a partir de quina edat, però bueno, tota edat és bona per mirar els dibuixos o per més endavant anar com com, com mostrant aquesta realitat social que tenim, no? que no totes estem estem en, en el mateix punt. No? És molt bona idea fer, fer contes per, per canalla petitona, però que ja tractin temàtiques mm. polítiques i socials. La veritat és que és una, és una idea brillant. Sí, sí, la veritat que sí, i això. Jo us animo a que, a que aconseguiu aquest llibre si, si podeu i el, el toqueu i el mireu juntes amb la canalla o, a, o Ens ha arribat avui a canalla. casa. Us ha arribat, eh, també? Sí. Jo crec que aquesta setmana estem de, estem de regalets amb, <laughs> amb, amb, això. I per amanir això, us porto... Ara ja sí que sí que arriben les, ara, les guitarretes. Ara. No podria ser d'una altra manera. Ui, ara. Us porto una banda que es diu Asac, eh, amb un... Amb exclamació. Amb una exclamació que és una banda de no hardcore... No enganyen, no? No enganyen, no. És una banda de hardcore amb mala llet des de, des de Barna. <laughs> ja ho diuen. Ho diuen així, sí. I us porto un tema que es diu Has begut oli Wan Kenobi? <laughs> A veure, ho diuen clar i català. Has begut oli Wan Kenobi del seu àlbum S'ha acabat el bròquil del 2013. Bastant a sac. A sac! <laughs> Bastant a sac. diuen ells, amb, el... amb exclamació. Jo, jo pensava que era un grup que el podria haver portat al Pau també, aquesta cançó, no? Sens dubte. No? És, Ballava. és més, jo crec que per ell deuen ser uns clàssics. Deuen ser uns clàssics, sí. <laughs> Ho són, ho són, eh? Ho són, ho són. Ho són, ho són. I <laughs> Molt bé. seguim amb una altra parauleta o què? Ah, Vinga, clar que no? sí. tina Tira-me-la. Si n'encertem alguna. La següent Serà paraula difícil. és... És la paraula Ingle sabeu que és una ingle, no? Sí, és això que tenim sí, aquí a les cuixes, eh, aquell, aquella cantonadeta que queda allà amagada entre les cames. Em surt entre cuis ara mateix, però no és això. Mm. Muscularment seria l'abductor. La, Muscularment. No, però no és la part no, del clar. cos a la que refereix. O sigui, l'abductor està allí, però no, però no és clar. la paraula que busquem. Clar, perquè en castellà seria abductor. Sí. No. no no tindria, no tindria no sentit tindria, eh? en, en, en aquest joc. La Ingla és la... Eh... Joder, tio. A mi m'ha sorprès eh, la, la paraula en català. Pues jo no me la sé tampoc. No? no jo quan, dirà, quan la diràs diré ah sí, ah, sí, sí. però... <laughs> Ojalà, o, ojalà pugui... Tant de bo em sortís. Doncs mireu, la resposta correcta de la traducció d'Ingle és engonal. L'angonal. Sí, sí que em sonava. Sí, eh? Sí que em sonava. L'angonal sí que l'havia escoltat. Però no, però no estava... El, el meu cap buscava algo i no era això. No era això. Bueno. No, fatal. Molt bé. Fatal. Jo Suspens. La, la paraula sí, però el significat no, no, no l'he relacionat. No. Angonal en anglès. És un, és un bon nom per grup de, de punk, eh? Sí, amb home. una dièresi a la O ¿Sí o no? <laughs> Sí. En Gonal, allà, hardcore punk de, <laughs> de Hardcore Cornellà, Hardcore punk metal de sí, sí, sí. Bogotà. <laughs> També. De Suècia, o de Suècia sí. més amunt. Molt bé, doncs pues, què? Més música? Vinga. A mi em va... Ah, però espera, que queda tirar... Un, Tira mal, Anava a dir una Ui, cunya sí? no, però tiraré una falca. Falca. Una això, falca això, sí, això. no? Falca amb la cunya, falca va. amb la cunya. Ai, estava tirant la de... Le burro, o sigui, apostoflant. No vol entrar... No vol entrar... Espaterrant. No vol entrar, eh? De veritat. O sigui... Increïble. Ara, ara, ara, ara, va. Ai, ai. Això sonem. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Ai, ai, ai, estem i, i, i a tot arreu on ens demanin, clar que sí. I tant. Molt bé, doncs després d'aquesta cunya ben tirada, després d'aquesta falca ben tirada, parlem bé el català, si plau, ja que falcadíssima la cunya. Ai pues, eh, més música combativa, no? Seguim sí, el pim-pam-pum, continuem a Reditrama. Penúltima ronda. Avui has que quedar molt tranquil, però és penúltima ronda. Algo, algo t'has sí, guardat sí, cap al final o què? Eh, alguna guitarreta ja. Ah, sí, vale, sí, vale, sí, sí. vale, vale. Però bueno, ja, ja veureu que no, no amb la contundència del Sasac, la veritat és que és difícil eh, anar tan, tan a sac. Són els Pilseners, aquesta banda de punk, oi, punk rock oi, formada a Barcelona el 1994, amb el Jordi Almo a la veu, el Dani Prim al baix, el Raül del Mai Morirem, el nostre col·lega de Gràcia a la bataca i al Guifré a, la, ai, a la bateria i al Guifré a la guitarra. Des del seu LP Herois del nostre temps, del 2004, us portem un temazo que porta com a títol Parla català. una ventana hasta gris. Hay Valencia y Baleares. per la català, per la català. Parla català, hòstia! Bueno, pues eren els Pilseners amb aquest eh, rock oi tan, tan genuí, i des de, sí, des molt de genuí, de fet. Eh? Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Ja, ja ho feien així i ho feien així de bé, de veritat que sí. Molt bé, més música combativa. Ara és el torn del mestre Tecles que tira la seva penúltima bala. Estem ja una mica esbarades, això comença a fer baixada o pujada, depèn de com tu miris. I, i què? I què, què és el que portes? Jo amb la velocitat que porto ara mateix eh, fa baixada, per mi fa baixada. fa baixada. No podria anar amb aquesta velocitat eh, en pujada. En pujada no. <laughs> <laughs> és una forma de veure-ho. Segur que la, segur la que, Bea potser segur no, que la Bea no... Això és. Però, bueno, mira, jo com que ho estava dient jo... <laughs> doncs jo aniré amb aquesta velocitat que portava el Manolo, amb els Asac, Asac, assac, perquè va amb exclamació, i us porto una penya que va igual de Asac, són els Antiplayax, uh. des del País Valencià també, ja els havia portat alguna vegada i, i avui feia molta gràcia tornar-los a portar. Eh, extret del seu disc València, marca registrada del 2008, ojo, que ja... ojo que ja fa dies. Que no és clàssic, eh? perquè vam dir que a partir del 2000 ja no és clàssic. Exacte, Això sí. exacte, exacte. Hem de trobar una altra paraula. Sí. Potser sí. quan anem pel programa 1000, els del 2008 ja podran començar sí. a ser clàssics, però de moment encara no. També li podríem dir els de partir del 2000 clàssics i els, altre, i els davant els d'abans mítics. Mítics, mítics. Sí. Ah, no, mira. això també seria una... Jo ho faig força, això. Mm? Sí. Quan, quan ja passa, passa d'un temps ja són mítics. Ja, ja són mítics, sí, sí, sí. Mm. També estic molt d'acord. <laughs> Doncs els Antiplayax, estret del seu disc València Marca Registrada, que m'agrada també el nom del disc, us porto una cançó que es diu Treball, Platja, Mort, que, que bueno, mm, sembla graciós però en realitat no, no ho és tant perquè parla de quan estàs fart de treballar tu te'n vas de vacances i vas a la platja a, a gaudir del mar però llavors allí al mar eh, xoquen dos realitats que són els que venen en patera per buscar que tan no tenen ni treball, ni vacances, ni res, i el contrari, que moren a, sí, sí. al mar. No? I d'això que va aquesta cançó, tan, tan divertida ara, així de cop i volta. Canyo <laughs> queda la bona. puta platja. Com hi van, eh, aquests? Sí, sí. T'has quedat ben tranquil, eh? Sí. Sí, sí, sí, sí. Fantàstic, ara estic aquí recolzat amb el colze. Ara millor, eh? I esperem que vosaltres que ens escolteu també estigueu ara una miqueta millor després d'aquest temazo del Mestre Tecles, un mes, un mes que, que, que ens aporta. I ara és el mestre Manolo que, que tira la seva penúltima bala. Anem, anem acabant. Doncs sí, mireu, us porto un grup que tampoc tinc pràcticament res d'informació. Ho, ho, ho vaig intentar, no sé si és perquè era molt tard i a la nit o per què, o perquè no tenen informació. Són els Cru, Eh, el tema que us porto es diu No passaran del seu àlbum Trinxem-ho tot del 2013 i l'estil ja podeu veure que és un, un, pur, un, punt hardcore eh, però no us sé dir d'on són de, de Catalunya, diguem. De per aquí. de per aquí, sí, fotem. Fascisme my man! bestial. La veritat que bé, no? Impressionant. No seria el despeine que jo porto en aquest moment del programa, és no, però... però em va semblar contundent. No, no, sí, contundent. Sí, sí. Anava ràpida, anava forta i anava contundent, i tant que sí. Molt guapa, molt guapa la proposta del mestre Manolo, que ens ha deixat esturades, ens ha deixat bocabadades, ens ha deixat garrativades. ho he buscat a veure d'on eren i és veritat que costa una mica trobar-ho, però diria que són de Barna. Sí, eh? Però queda a l'aire. No, no puc confirmar del tot. Molt bé, doncs si us, si us sembla bé, comencem la darrera ronda. Sisena ja, sí. eh? Sí, sisena ronda. Última ronda. Fa patxoca, eh, quan, quan pots tirar sistemes sí, sí, en un mateix programa. Que, que quan estàs fent el programa a casa et regales, eh? Perquè vas allà a buscar... Per... Eh? I tant. Molt bé, doncs mireu, la meva darrera bala és de Beas Corpus, és l'única cançó que porto de, del repertori que avui us he ofert que no, que no parla directament de la llengua, però és una cançó que, que al meu entendre parla de, de, va cap a aquelles persones que, que estan contra la llengua, que estan contra la cultura, que estan contra, contra la nació catalana i contra altres nacions si, si ho internacionalitzem i és una, és una cançó que es diu Vosaltres, feta per Aveas Corpus, la banda de rap, rapcore fundada a Madrid el 1993 i és un tema que s'extreu de, del seu e LP del 2009, eh, Rarezas us la deixo perquè la disfruteu. Vosaltres, que cada dia jugueu amb les nostres vides, com si fossin de vosaltres, que us obstineu a pensar per nosaltres si fóssim vosaltres que és voler-ho fer sentir vosaltres un miratge de vosaltres que sí que el com tenim clar és que mai, mai serem mai serem un més de vosaltres que convertiu-se sonis en malsons

bueno, és, és l'odi que sentim cap a, cap a aquelles que ens reprimeixen la llengua i la cultura i, i la nació. Bueno, és així. I, I el veure com ho disfrut, ho, ho gaudeixen. Sí. De, que ho veus que, que van a, amb maldat i sí, sí, alevosia sí. i amb, amb odi, no? De fet, hi ha, hi ha una cosa que no, que no he explicat en referència a aquest programa que encara, que encara estem fent, que és a, a nivell de, de, de lleis contra la llengua, vaig, vaig dir, va, vinga, va, que faré com un recull de, de les lleis més xungues i, i si us hi fixeu no, no l'he fet. Sabeu per què? Perquè n'hi han tantes que és impossible. O sigui, no, no puc dir és que tal any m'han fet tal cosa, no, no, és que no, no. poden haver-hi centenars de, de lleis que... que el... Des del decret de nova planta i companyia, clar, clar, sí. no? de, de fa centenars d'anys. Sí, sí, sí, sí. 300 o 400 anys. I, i no només lleis, perquè o sigui, estem en un moment... Mm, bastant, o sigui, d'una demagògia molt espectacular. O sigui, l'altre dia sortia al Casado, no sé si estava a Galícia, on collons estava. Lo de ir a mear. Sí, que, que, que deia unes, unes barbaritats, que era com... Pff, o sigui, què dius? És una altra replà del clau. Sí, Mira, sí, i, sí. I després, a, a, avui he sentit... No, ho he sentit molt de refilón, però es veu que un de Ciutadans, de, com es deia, el sí. poble aquell, que s'ha retractat de dir que allò de que que es marginava a nens que eren fills de guàrdies civils, sí. tot allò, doncs ha sortit un de Ciutadans dient no va ser... No, no era com... com era. Un malentès ha sigut. Sí, que allò va ser un malentès, no era com... És que bueno, això va ser el de Sant Andreu de la Barca, sí, no? Exactament. I és que amb, amb això va haver-hi, no sé si va ser un judici o què va ser, i va sortir que no. D'allí és el no. Palau. Sí, i va sortir que no... Però encara estan... Amb, encara hi ha gent estan, que encara estan sí, Sí, sí, sí, sí. Bueno, és que... I, i, i profes de, els profes assenyalats, això, que van començar a ficar les fotos amb els seus noms i cognoms tots fora. assenyalant-nos, tots, tots han hagut de marxar, de canviar de col·le. Sí, sí, sí. Els hi han fotut la vida en l'aire, per després, per un malentès, no? per un malentès amb malícia. O sigui, sí, sí, ells, sí. És que és evident que les coses no són així com, sí, sí. com les pinten, no? com bueno, el del Casado sí. d'anar que no dejan ir a mear a, a niños, sinó... Sí, a la... Que després dius, pipi, és igual en, en català que en castellà, vull dir, és que, encara que que fos així, podrien dir pipi i, i podrien anar... Que, però o sigui, és, és que no tenen mena de puto és mentida. sentit. És, tot, és una... mentida. Jo, jo formo part d'una escola de Barberà del Vallès, a Catalunya, en la qual les classes es fan en, en l'idioma que s'ha de fer, però en la qual la llengua de relació de la immensa majoria de l'alumnat és el castellà. I al pati, i al passadís, i al lavabo, i al gimnàs, i als vestidors, i a tot arreu es parlen en castellà. I després, quan, quan parlen amb tu, doncs sí que, evidentment, més d'un cop parlem en català que, que així també també n'aprens, no? Però, però o sigui, que, que no pateixin, el castellà està més que, més que garantit. Sí, el que no està garantit és el català i per això lluitem. I per això es fa la immersió lingüística. Clar. I tant. És... Però ho intenten, sempre intenten girar els conceptes, les paraules, le... tot ho intenten girar per confondre i la gent que no sap pues, doncs es creu... Sí, ho intenten amb tot perquè ara és, ara és el català però en un altre moment és, és la immigració, és sí, sí, sí. el que sigui. Vull dir, és l'estratègia de la dreta i de l'ultradreta. De, de sempre, és una... Sí, sí. Clàssica o mítica? <laughs> Eh, ja, sí, sí. ja seria mítica, no? <laughs> Ja seria mítica, sí. Molt bé, doncs acaba aquesta edició 402, arriba a la fi aquest programa. El programa d'avui l'hem dedicat a la nostra estimada llengua catalana i a totes les entitats que treballen en la seva defensa. I com deia l'Ovidi, hi ha gent a qui no agrada que es parli, s'escriga o es pense en català. És la mateixa gent a qui no li agrada que es parli, s'escriga o es pense. Davant els atacs, la nostra resposta serà dir-li el nom del porc. Farem mans i mànigues per defensar el català, perquè en això tenim la mà trencada, tenim el cul pelat. Farem pinya i els hi farem una cara nova. Han begut oli i això acabarà com el Rosari de l'Aurora. A la secció de llibres combatius us hem presentat i es va fer la llum una història sobre la infància i pobresa energètica il·lustrat per Ivon Navarro i editat per Polen Edicions. I a la secció Punk i Dona hem tingut l'immens plaer de presentar-vos a la Mercè, teclista i ànima de la banda lleidatana a Contracorrent. Molt bé, arribarà amb un parell de cançons al final del programa, com sempre. El, el primer dels temazos el tires tu, Riqui, que, que ens portes per acabar? Jo sabeu que acostumo a fer progressiu i les sisenes seria més canyera que la cinquena, que com he fet al revés, als antiplàiacs és, és difícil ser més canyeros que ells, perquè, però ho he fet així perquè m'he guardat una bala molt, molt xula per, per acabar. Són els maldats, que només han vingut una vegada aquí al Pim Pam Pum, em sembla que els vas portar a turisme. Sí. Ja fa, ja fa un, un temps. I extret del seu disc el Reneixer de la Ferida del 2019, us he portat una cançó, amb col·labora també amb els... És una versió de Sols el Poble, Salva el Poble, amb col·laboració de Cop, en sembla que és el Juan Rey i un altre, en sembla que són dos veus de, de Cop. Tu, tu portes un himne. Porto un himne. Sí, sí. I, perquè, i, i perquè a tom de tot el que dèiem, realment lo de la llengua poden haver lleis que protegeixin, poden haver lleis que ataquen, però el que està clar és que sols el poble salva el poble. O sigui, només en, si nosaltres hi, ens plantem... Si, si la parlem no morirà. Si entre tots la parlem, la difonem i, i, i la fem tirar endavant... I tant. De, amb la cultura, amb la música, amb, amb tots els fronts, doncs sols el poble salva el poble. I per nosaltres no serà. I l última de les últimes, em sembla que canvies inclús el, el registre? Canvio absolutament el registre, però és que per mi un programa que parlés de la llengua, no, en aquest programa no podia faltar el a Sound System. Of course. Aquest col·lectiu musical del País Valencià, que, que en, el, en el meu parer és un grup que va va crear una, un nou estil musical arreu dels països catalans i jo crec que a partir d'allà hi han hagut molts altres estils que, que van començar. Pioners. Pioners d'algú i, i que fan una barresa de música electrònica amb músiques d'arrel valenciana i que, i que en les seves cançons, tot i que ens poden semblar com molt festives o molt de concert de festa i així, barregen moltes paraules oblidades del, del valencià, de, dels, dels savis d'ells i de les sàvies paraules que ja no es fan servir i que, i que si indaguem una, una mica en la història d'Orxata, de, de fet hi ha un llibre que van publicar les companyes de, del Caliu Editorial de, de València que parla sobre, sobre, sobre Orxata i sobre com van recuperar tot això eh, que és molt interessant. Que guapo. I un tema que es porto és Gero Intifada, del, o Gero Intifada, no sé en aquest cas com seria, eh, del 2.0 del 2011, que és un tema mític que amb el que acabaven tots els concerts i que avui anava bé per acabar. Molt bé. Doncs amb aquests ja, dos temones... Que, que redoneta ens queda, això, eh? Molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do, sí. La veritat és que ens encanta fer-ho, ens encanta venir aquí a Radio Trama i fer programa i oferir-vos eh, un producte musical i un producte a nivell de continguts polítics i socials interessant. Ens encanta fer-ho i ens encanta que ens escolteu. Amb aquestes dues cançonasses s'acaba aquesta edició 402 del Pim Pam Pum. No sé si volem afegir alguna cosa, família. Que bones festes, I bon tant. final i inici de, del 2022, que pff, ja costarà perquè ara com, Avui comencen les restriccions, no n'hem parlat, però sí. uh, avui sí, a la una de la matinada tornem a tenir confinament... I tocs de queda i merdes d'aquestes. I de queda, volia dir... Va. O si nocturn i, i restriccions vàries, o sigui... Mira. Aca acabarem... O sigui, acabarem i començarem l'any amb menys drets sí. dels que teníem efectivament avui <laughs> efectivament. que teníem avui i no només lingüístics és, és, sí, sí, és, és fatal, fatal tot però, però bueno, molts ànims i que vagi Molt... tot bé a tothom, a l'audiència i a vosaltres membres de, del Pim Pam sí, sí. aquí al Pim Pam Pum amb restriccions o sense seguirem ficant bona música i portant-vos temàtiques polítiques i socials com diem, bons llibres bones seccions i tant i tant que sí. Per nosaltres no serà. Un ple estar amb totes vosaltres, penya. Com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut, salut i revolta. I revolta. Juhu.